أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين Zahvala uzvišenom stvrtelju koji nas je počastio da budemo u njegovoj kući u ovoj hladnoj noći. Zamolio bih vas da se malo naprijed pomaknite, da mogu stati traži mjesto. Onaj ko napravi mjesto, Allah njemu napravi mjesto u džennetu. Salavat selam posljednjem Božijem poslaniku i miljeniku Muhammedu, njegovoj časnoj porodici, vrlima, shabima, i svima onima koji slijede islam do sudnjega dana. Draga braćo i poštovane sestre, možda je u danima u kojima živimo najviše do izražaja dođe onaj istinski identitet koji treba čovjek imati. Vjernik i vjernica imaju svoje principe, svoje vrijednosti i nisu odani kako to Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaže la tekunu imma'a nemojte biti povodljivi beskičmenjaci in ahsanan nasu ahsantum wa in asa'an nasu ako ljudi čine zlo i vi se njima pridružite ako ljudi čine dobro i vi činite dobro vjernik ima i vjernica svoje principe po kojem živi i u ovim danima smjene gregorijanske godine mi možemo vidjeti da zaista ono što je trebalo biti na neki način pokazatelj istinskog identiteta muslimana i muslimanke vrlo je vrlo je slabo prisutno. To vidite po školama, to vidite po javnim ustanovama, to vidite po firmama. Mi muku mučimo roditelji da svoju djecu uvjerimo da onaj šampanjac, kako ga zovu, koji je u školu, odnosno sok koji zovu šampance, da nije dobro da se djeca ne na te pojmove. Pa ste, to je ljudska vrijednost. Da čovjek ne bude alkoholičar, da ne konzumira alkohol, da ne ugrožava svoj život s tim. I zbog toga vas molim na samom početku da ovo što je preostalo od ove godine, to je eto do sutra na jel? Promišljate o tome koliko su zaista muslimani i muslimanke aktivni u svome društvu. Jedan insan kaže najljepša stvar prošli Ramazan je bilo kada me kćerka uzela za ruku i kazala mi nakon što sam održao predavanje babo, babo, ja imam seva o kojem si govorio. Kaže babo, koji seva kćeri? Pa kaže i ja sam svoju prijateljicu nagovorila i redovno idem u Mekte. Znači uzijet nekoga za ruku, a to kaže dijete od 90 godina. Da li mi imamo snage, zaista se trebamo zapitati, ovaj, da li mi imamo snage da ostavimo neki pečat, da ostavimo neki trag. Evo ova džamija, ovaj mešćit koji nas primi u, svoje prostorije. Ovo je trag jednog napora, jednog truda, jednog odricanja. E sada, šta je to što mi možemo? Kao dio umeta Mohameda sallallahu što šta je to što mi možemo uraditi da situacija bude bolja, da ima više dobro u društvu. I jedan je pjesnik kazao Ida lem tezid fil vujudi fe Kaže, ako ti ne dodaš nešto u životu, znaj da si ti bio višak. Treba dodatnu vrijednost. Zamolio bih vas da na početku proučimo Fatihu i sjetimo se dovom imama Buhari čiju hadijsku zbirku čitam. Rida lila Još uvijek smo u poglavlju babu men ismu men kedeba ala nabiji sallallahu alaihi sallam poglavlje grije ili veličina grijeha one osobe koja slaže na vjerovjesnika sallallahu alaihi U kontekstu onoga što sam na početku spominjao samo nastavljam. Mi moramo uticati na ljude da pazi kada prenosi hadis Rasulullah sallallahu alaihi Ne smijemo dozvoliti da njegove riječi budu nešto što ćemo prenositi bez provjere da je to uistinu Hazreti Pejgamber Resulullah sallallahu alaihi sallam rekao. Hadis koji je to je 107. hadis. I alhamdulillah halka ima, evo ide. Mislim, <laughs> isto kao što i dani našeg života, alhamdulillah, idu. 107. hadis. Znači da smo se najmanje 107 puta, jer uglavnom po jedan je hadis bi I sad zamislite, subhanallah, zato ima ona izreka, nijetul mu'mini hajru min amelihi. Nijet vjernika je bolji od njegovog djela. Ja sam siguran da večeras ima na desetine oni koji su htjeli biti sa nama. Ali ne mogu, nisu ovdje, otputovali su, bolesni su. I zato treba nijetiti. Ali kad nijetiš, nema ono prazno nijetiti. E, ja bih dao sto hiljada maraka da ima milijone. Tako ljudi nijeti. Ne, ne. Nijeti čvrsto. Nijeti. A znaš da može ti gospodar dati da se upravo ono što si, jel, što si priželjkivao da se ostvari, da to bude razlog da, da se udaljiš od njega umjesto da bude razlog da se približiš gospodaru. Stotinu sedmi hadis haddesena Ebul Walid prenio nam je Ebul Walid haddesena od šobe an džamija ibn Šaddad od džamija ibn Šaddad an Amir ibn Abdillah ibn Zubair od Amira sina Abdullah ibn Zubaira an od njegovog oca poznatoga ashaba, plementog jednog od deseterce kojima je obećan džennet, Zubeira ibn Awama, viteza i konjanika Rasulullah sallallahu alaihi Vi znate da je on u bitci na Bedru bio na krilu vojske muslimanske. On je znači, dvojica konjanika su samo na Bedru bili, jedan od te dvojice ljudi, Mubarek ljudi, jer zamislite u ta doba biti jedan od 313 ashaba plemeniti, samo oni još jednom su imali konja on nam prenosi ovaj, ovaj hadis. Kale kultuli Zubeir, sada kaže njegov sin Abdullah ibn Zubeir, pitao sam babu, inni la esmauke tu hadisu an rasulillah kema ju hadisu fulan o fulan. Ne čujem te da, da prenosiš hadise od Resulullaha kao što čini to ta i ta i ta i ta Kale ema inni lem ufariku Zaista ja se nisam od Resulullaha sallallahu alaihi sallam odvajao. Walakinni samijatuhu kul. Međutim, čuo sam ga da kaže Men kezeba alejje fel je minan nar. Onaj ko na meni slaže neka sebi neka sebi pripremi mjesto u džehennem. Sada opet se vraćamo na ono jer je bitna, bitna stvar. Nemojte dozvoliti da hejbet, poštovanje koje imate prema ljudima, bude veće od poštovanja kojeg imate prema stvoritelju. Najveće poštovanje treba biti prema gospodaru. Sve druge relacije prema tome mjerimo. I prema roditeljima, i prema bračnom drugu, i prema vladu, i prema ahbabima, i prema poslovnim pat, prema bilo komi. Na osnovu vjere, čvrste vjere. Da je gospodar taj koji je meni na prvome mjestu. Ovdje mi gledamo, kažem svojim ahbabima, da je gospodar želio da muslimani i muslimanke budu kampanjci on bi nama dao da jedan dan u mjesecu sve namaza što ima sklepam u tom danu. Jel? Dao nam je gospodar svaki dan da pet puta obavimo namaz. I na početku svakoga namaza mi kažemo Allahu akbar, jel? Allah je najveći. Pazi, veći od svakog imetka koju možeš zaraditi. Veći od svake pozicije na koju možeš doći. Veći od svake relacije koju u životu možeš ostati. Možeš ostvariti. Veći. Međutim, šta je suština? Suština je da namaz koji mi obavimo mora biti ispunjen, ovo, mora srž namaza I kada tako uklanjaš može li insan koji istinski klanja i kaže Allahu akbar, može li ta osoba doći u situaciju da citira hadis Rasulullah sallallahu a da ne provjeri? Sjećate se, prošli put sam kazao da je opasnost laži na Rasulullah. U tome što pokajanje ne vraća ti više pravednost. Zašto? Zato što si namjerno slavo na Rasulullah. I tu je vrlo, vrlo, bitan detalj. Imam Buharija u ovom je poglavlju spominje četiri četiri hadisa koji imaju isto značenje. Zašto? da bi nam ne jedno, nego dva put, tri put, četiri puta ponovio. Slušaj, to je bitna stvar. To isto kao kad insan kreće na put, kažeš ideš gdje, idem kaže u Tursku, slušaj sve je u redu, ali kad dođeš na aerodrom ima takva i takva situacija, treba ti novca, ako nemaš novac imaš problem. Razumiješ? Šta se dešava, čovjek to ne sluša. Dođe na aerodrom u onoj situaciji kada mu treba neki novac da nešto završi, nema. I zbog toga od metoda poučavanja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jeste da određene stvari ponovi. I koliko god da se nama čini, vidite, evo, banalan primjer. Zadnjih mjesec dana o nemuslimanskim praznicima siguran sam da u prosjeku je svaki od prisutnih ovdje čuo najmanje po tri, četiri, pet puta na dan, je tako? Kroz televiziju, kroz radio, kroz novine, kroz medije. Dobro, hajmo pričati o Bajramu. Mi smo, jel, ipak Sarajevo, šeher ima, glavnina stanovnika su muslimani. Možeš li mjesec dana pred Bajram pripremat se tako za Bajram? Da se o tome priča, da se o tome... I još 15 dana iza ovih praznih stvari koje su ispred nas, onaj će se pričati o Zato uvijek je bitno da one stvari koje su bitne. Ponavljamo čak i kada ljudi kažu čak i kada ljudi kažu šta mu je samo ponavlja. I zbog toga u jednom predanju stoji, kaže spominite Allaha toliko da će ljudi reći šta je sa njim, ili izgubio pamet. Ja se smijem zakljet gospodarom da znamo da ćemo preseliti večeras. Niko od nas više ne bi Allaha spominje. Jer je to ono što znamo da nam Da nam vrijedi. Sljedeći hadis, 108. hadis, pročitat ćemo ova još dva hadisa, pardon, još tri hadisa, pet hadisa ukupno u ovom je poglav. Ovdje je jedan malo kraći hadis. Da bi vidjeli na koji način ima Buhari ovo. Znači prvi hadis je la takzibu alayya, nemojte lagati na mene fe innehu men Ko na mene slaži, neka uđe u vatru. To je prvi hadis, njega smo imali prošli put. Drugi hadis je Hazreti Zubera, pita ga sin, babo zašto ti ne prenosiš hadise od Rasulullah bio si uz Rasulullah evo sad smo spominjali na Bedru, na Uhudu, uvijek uz Rasulullah kaže čuo sam ga da kaže ko slaže neka sebi pripremi mjesto u džehennemu. Treći hadis je od Ebu Mamera, od Abdul od Abdul Aziza, od Hazreti Enes ibn Malika. Prvi hadis se prenosi od Hazreti Ali, drugi od Hazreti Zubeira, znači drugi ashab skroz, treći se prenosi od Enesa radijallahu anhu. Ovo je ono što se naziva brojnost predaja. Kada ti jedna osoba dođe i kaže slušaj, otiđi prijavi ispit, rekli su otac se ispit mora lično prijavljivati, ne može niko za tebe prijaviti. Ti kaže, ma dobro, možda sam pogriješio, jel tako? Pa ti dođe druga osoba, kaže otiđi, prijavi ispit. Ne može se više. Pa ti kaže, Boga mi, ovo je već ozbiljna stvar. Kad ti dođe već treći insan, ti znaš sigurno da je to tako. Kaže Rasulullah sallallahu alaihi sellem men ta'ammada alayya kadiban falyatabawa maqadahu an nar onaj ko na mene namjerno slaži neka sebi pripremi mjesto u, vatri. I ovdje ovaj naglasak je na ovome namjerno. Čovjek se može desiti ranije dok nije znao, dok nije imao informaciju, da kaže to je hadis, tražite nauku pa makar i u Kin. I on to citira kao da je to sahih hadis, kao, ili ne znam, neki od, predaja ili predanja koje se ne prenosi od Resulullah sallallahu Ovdje akcenat kaže nemojte govoriti od meni i slagati. I govorio sam zbog čega je, zbog čega je bitno da čovjek pazi svoj jezik generalno, općenito, a posebno kada se radi o vjeri. Danas tvoja loša rečenica može biti sebe mnogim problemima. 109. hadis Hadesena Meki ibn Ibrahim Meki ibn Ibrahim nam je prenio Hadesena Jezid ibn Abi Ubejd An Salame od Salame radijallahu anhu Semijatu nabije sallallahu alaihi wa je kur. Čuo sam vjerovjesnika sallallahu alaihi sallam da kaže Men jekula alaija, onaj ko na mene kaže Ma lem ekulhu, ono što nisam kazao rekao فَلْيَتَبَوَا مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ Neka sebi pripremi mjesto u, u džehennem. Ja vas zaista molim, jedan od glavnih ciljeva halke hadisa nije da se pričaju priče, nego je da se zajedno sa muslimanima i muslimankama pravi smjernice u životu. Smjernica vjernika i vjernice je da je oprijezan uvijek u prenošenju bilo čega. A posebno je oprijezan on ili ona kada se radi o riječima Rasulullah sallallahu alaihi sallam. Posljednji hadis 110. Hadesena Musa قال حدثنا أبو عوان عن أبي حصين عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ovaj hadis prenosi Ebu Hurere znači imamo pet hadisa pet ashaba je prenijelo isti hadis i različitim izrazima to nam ukazuje da je Resulullah u različitim kontekstima ih govori prvi nam je prenio Hazreti Alija drugi nam je prenio Hazreti Zubeir Treći nam je prenio Hazreti Enes, hizmeča Rasulullah. Četvrti nam je prenio Seleme. Peti nam je prenio Hazreti Abu Hurir Peta sahaba Rasulullah. Kaže, tesemmu, tesemme u bismi. Nadijevajte moje ime, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa Znači, od imena Muhammeda alaihi salama su Ahmed, Muhammed, Mustafa, je tako? Znači, Rasulullah nam kaže, nadijevajte svojoj, svojoj djeci moje ime. Wala tektennu bi kunjeti. Nemojte moj nadimak koristiti. Koji je nadimak Rasulullah sallallahu alaihi sallam? Ebul Qasim. Dakle, ne treba insan dati sebi ime Ebu Al Qasim. Jer je to posebnost Rasulullah sallallahu alaihi sallam. وَمَنْ رَآنِ فِي الْمَنَامِ e, Ovaj sad dio ako Bog da, da nas gospodar počasti da, da, da, da ga dobijemo. وَمَنْ رَآنِ فِي الْمَنَامِ Onaj ko me vidi u snu, kaže Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, فَقَدْ رَآنِ On me je u istinu vidio. فَإِنَّ شَيْطَانَ لَا يَتَمَثَلُ فِي surati Jer šeitan nikada moju sliku ne može uzeti. Moju, moj lik ne može preuzeti pa da se nekome od vas prikaže ustu. وَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا Opet kraj hadisa vezan za poglavlje. A onaj ko na mene namjerno slaže فَلْيَتَبَوَّ مَقَدَهُ مِنَ النَّارِ Neka sebi pripremi mjesto, mjesto u džehennem. Ova tema je toliko bitna. Rekao sam vam da je grije težak onoliko koliko u Kur'anu i sunnetu. Gospodar i njegov poslanik kažu da taj grije vodi džehennem. Ovaj lažna poslanika sallallahu alaihi wasallam je grije za koji Resulullah sallallahu kaže neka sebi pripremi mjesto u džehennemu onaj ko na mene izlaže. I korisno je te stvari i u razgovorima kada vidite da neko citira hadis Resulullah a osjećate da možda to i nije hadis, niste ga nikada čuli. Budite krajnije oprezni dok savjetujete tu osobu. Najprije njoj ili njemu kažete ja znam da ti voliš Allaha i poslanika ali sam čuo ili čula da je ogroman grijeh, velik, nemjerljiv je slagati na Resulullah. Zbog toga te molim, uvijek provjeri hadis. A meni bi bilo drago da ovaj sad hadis koji si citirao, da zajedno provjerim, da pitam, da zovnem. I meni je drago, meni malo, malo, zovne me neko ima taj hadis. Ja kažem ima tu i tu je. Pa kaže kako znaš? Pa ja 20, 15 godina se bavim time. Red je da znam. Još me gospodar počastio da predajem hadis na fakultetu. Moje, to je moja specijalnost. Ja moram tu znati. Normalno, ne zna sam sve. Ima literaturu, može potražiti. Može, ali naravno osjeti insan na osnovu, što kaže jedan, kaže kako ćeš učiti hadis? Pa kaže, naučiš prvo vjerodostojne hadise, pa ćeš znat one koje nisu. Ali kaže, šta je jedan alim uradio svom sinu? Naučio ga deset hiljada apokrifnih predanja. Kaže, zašto? Kaže, sad ćeš i ti prepoznavati. Jer tačno zna, primjer radi vezano za kosmos. Kaže, zemaljska kugla je na, na, rogu od, od bika. I to kaže predaja, predanje ili hadis. Mislim, znači, zdrava pamet bi ti rekla, jel? Da to, da Resulullah sallallahu nema, nema veze s tim. I zbog toga vas molim da ovaj, neka dobro je, neka smo dva puta ovaj, prošli kroz, kroz ove hadise. Prošli put malo širi. Elaborirali smo Zbog čega dolazi? Zbog čega dolazi do toga da insan slaže? Ja sam sada samo jedan mali dio dotaku To je pitanje težine. Čovjek nikada neće slagati na onoga za koga zna da ga može izgubiti. Šta je insan dobio ako izgubi svoga stvorti? Jer je slagao na njegovoga poslanika. Šta možeš dobiti više, Boži Da ti gospodar zatvori vrata svoje milosti koja sve prožima. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ Zašto? Zato što nisi imao edeba sa njegovim poslanikom, odnosno nisi imao edeba sa Allahom. I to ako čovjek razvija kod sebe u srcu edeb sa Allahom, neće onda, neće onda reći laž. Inne ledine jeftaruna ala Allahi il-kediba la yuflihun. Jel tako Hafiz? Zaista oni koji izmišljaju laži na Allaha neće nikada uspjeti. Kur'anski ajet. a lažna, na Hazreti na je laž, lažna gospodara. I rekao sam vam, neka to može biti laž u djelu. Ako radiš nešto i tvrdiš da je Resulullah to radio, a zna se da nije Resulullah sallallahu alaihi to radio, tu onda lažna na Resulullah. Oprezno. I onda te Allah počasti. Onda doživiš ono što doživiš. Jedan alim kaže, žena mu se neka žala, kaže imam problem, već dvije, tri večer sam u velikom iskušenju. Kaže šta je? Kaže, već dvije noći, evo treća će večeras, kaže ne mogu da vidim Rasulullaha sallallahu alaihi sallam Pa kaže, a kako ti ga vidiš? Kaže, gotovo svaku večer. Pazi, a to je Božja robinja koja možda nema škole, neke poze, ali čvrsto vjeruje u gospodara. I ima edep sa njim, jedep sa njegovim poslanikom, i edep sa svim muslimanima. Bez ponašanja, bez učenja kako se ponašati, na koji način da nećemo uspjeti, nećemo promijeniti. Ne možemo mijenjati ljude ako nismo spremni mijenjati sebi. Onaj ko nije spreman mijenjati sebi, kad kod sebi uoči neku mahanu i nastoja tu mahanu isključiti, taj neće moći. Taj neće moći promijeniti ni drugi. Ima jedan lijep stih, kaže وَغَيْرُ تَقِيِنْ يَأْمُرُ بِتُقَ طَوِيبٌ يُدَاوِ وَهُوَ alilu. Kaže, onaj koji nije pobožan, drugima naređuje da pobožni budu poput je koji filozofira o lijeku, a sam je bolestan. Primijeni ga na sebi. Budi ti pobožan. Budi ti čest. Ti se prvi udalji od harama. Zamolio bih dragog gospodara da nas počasti da budemo od onih koji ovo razumiju. Da budemo od onih kojima je na pameti da nikada u svome životu ne kažu za nešto da je hadis dokle god nisu sigurni. Mi ako Bog da napravit ćemo pauzu neki 5-10 minuta i onda ćemo odmah početi sa prvim predavanjem Halke Fika. Oni koji žele da izađu, neka izađu polako u miru, a mi ćemo ako Bog da nastaviti u 7 sati. Samo ćemo sada pružiti ako Bog da da. Bujrum, je li ima nekih pitanja prije toga? Bujrum? Ima jedno pitanje koje nije baš vezano u tijelu. Bujrum. Pitanje ova čitanja kršćana i orientacije. Ja dozvoljim da ja Ja mislim da imate fetve ovaj, na, na, na, na rijasetu profesor je izdao i Kardavi izdao fet. To su naše autoriteti i mi u tome. Na internetu svi mogu na. To, to uopće nije spor. Dakle, zna se, na zvančnoj stranci Rijasta ima stat, i oko jedan raza koliko sam ja vidio. Dakle, alhamdulillah ima ljudi koji rade da se umet Muhammeda sallallahu alaihi sallam budu usmjerali. E, naravno, hoće li čovjek prakticirati ili neće, hoće li primijeniti ili neće, to je do nas, svakoga pojedinačno Ali ja volim da budem kap dobra, nego da budem more zla. Hajmo da budemo kap dobra. Budem li ima još nekih pitanja? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى ووفى Gospodaru naš počasti nas, nemoj nas poniziti. Gospodaru naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru naš molimo te najvećim imenom Tvojim da nas počastiš džennetom i svakim djelom koje približava džennetu. Gospodaru naš sačuvaj nas od džehennemske vatri i svakoga djela koje približava džehennemskoj vatri. Gospodaru naš uputi nas na najbolje ponašanje, zaista nas niko drugi osim tebe na najbolje ponašanje ne može uputiti. Gospodar naš počasti nas da čuvamo svoj jezik od svake vrste laži. Gospodar naš počasti nas da posebno čuvamo svoj jezik od laži na pejgambera, na Muhammeda, na Rasulullaha sallallahu alaihi Gospodaru naš oprosti nama, roditeljima našima, braći i sestrama, Oprosti umetu Muhammeda sallallahu alaihi wasallam, obskrbi umet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i počasti nas da budemo od onih koji rade sa umetom Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Gospodaru, nijedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa primi naša dobra djela. Gospodaru, jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da ne odbiješ naša dobra djela. Gospodaru naš, neka nam najdraži dan bude dan kada ćemo se sa tobom susresti, a ti sa nama budeš zadovoljan. Molimo te društvo Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, društvo poslanika, šehida i čestitih robova. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.